ciu eblas producti electron sur la corpo? Se la batterio de la posttelefono estas malforta, tiam exterai energii reservuioi estas ne malhaveblai. Germanai esploristoi el Karlsruhe pensas che la rechargado de compufonoi funcciu ancau pli simple. Tiu cele, ili volas usi la propran corpon. Per lap fermilo, esploristo fixas apparateton sur sia dextra gambo. Circa ducent grammoin pesas la apparato, quiu productu electron automate tum irado. La portanto ne rimarcu tion. La tuto tamen estas ancorao experimento. Ne atingeblas grandai quantoida elektro nur micro-wattoi. La esploristoi en la Instituto por Tecnologio, en Karlsruhe, jam de longe esploras la eblezoin por energii ricoltado. Ili disvolvis ancau proteson, ciu pelas, dum sur tretado, cae derulado, piston en generatoro, cae tiel productas curenton la mercata potenzialo estas granda. Oni bone povus instali la mecanismon en sporta shuo kai funkciigi per gi trainilon pri rapidezzo au diagnosilon por sporta produttivo. La ideo cerpi energion per la propra corpo estas neniel nova. Iam en la jaro quar, usonai inventistoi collectis per amas finanzado monon por batterio, quiu rechargigiu per corpai movoi. La proiecto trovis grandan intereson. Dum nur unu monato, la esploristoi povis danke al privatai etai contribuoi collecti circa 310 mil dollaroin lau indicoi de la productantoi, unu horo da movigio au da sporto pli longigu la da dauron de batterio de compufono, dum normala uso je appena unu horo, en la riposa modo ec gis quin horoi. C'è la Universitato de Texaso, la stiezisto elaboras pri fadenaroi, quiui helpete electrolitoi productu curenton per distirado autordado. Tamen la technologio estas ancau considerata cun critico. La ricolto ne povas esti granda. Por exemple, plene rechargi compufonon, la curanto devus iradi sen interrompe dum celcai horoi cae tio ancora une considerus perdoin de energio en la electronico. Generale, plei multai proiectoi pri energio ricoltado sur la corpo mal successas, char la necessai generatoroi estas tro grandai cae tro pesai por la ciutago. Alie estates la afero ce la microenergio ricoltado, ce tio ne charpigas grandai quantoi da wattoi, set micro au mili wattoi, por funcciigi malalt nivelaen energiesistemoin mem stare. Exemploi por tio estas sendrate sendantai termometroi exter la domo, au testiloi de pneua premo. Oni esploras ancau pri sendrate sendantai columoi, por la observado de sovagiae bestoi. Cetio la sistemoi funccios per la corpa energio de la bestoi. Eblus tiel ancao electronice controli la heim bestoin.